օգոստոսի 25-ն է օրը 3 շաբթի։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հայեցած կլինի ցասեդակրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաջելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ մեր ծրագրում։ Հանրապետության հացահատիկային ցանկատարածքների հնձի աշխատանքները հիմնականում ավարտվել են։ Վանիկ Նովիկովի օրվա զրուցակիցն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գյուղատնտեսության նախարարության Բուսաբուծության եւ Բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանը։ Նոր ուսումնականում իր դռները կբացի Շուշիի Եզնիկ Մոզյանի անվան արհեստագործական ուսումնարանը։ Այսօր դուք կլսեք Անահիտ Միրզյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է ուսումնարանի ընդհանուր տնօրենի օգնական Իզա Նազարյանի հետ։ Օրվա դրաժամը կամփոփեն կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Հանրապետության հացահատիկային ցանկատարածքների հնձի աշխատանքները հիմնականում ավարտվել են։ Այդ մասին տեղեկացրեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գյուղատնտեսության նախարարության Բուսաբուծության եւ Բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանը, հավելելով, որ այս տարվա բերքատվության ցուցանիշները նախորդ տարվա համեմատ կրկնակի են եղել։ Ոլորտի մասնագետը համոզմունք հայտնեց, որ այս տարվա բերքատվության բարձր արդյունքները ունեցած հնարավորությունների սահմանագիծը չեն։ Հաջորդ տարիներին էլ գյուղնախարարության մասնագետների եւ ոլորտի պատասխանատուների կողմից կներդրվեն բոլոր ջանքերը բերքատվության ցուցանիշների շարունակական բարձրացման համար։ Վիլեն Ավետիսյանի պարզաբանմամբ այս տարվա բերքատվության վրա դրական ազդեցություն են ունեցել ոչ միայն եղանակային բարենպաստ պայմանները, այլև հողագործության ոլորտում ձեռնարկված բազմաբնույթ միջոցառումներն ու կատարված ներդրումները։ Հիմնականում հասկավոր ացատիկայիների բերքահավաքը ավարտված է այս պայդրությամբ ունենք փաստացի հավաքված 43775 հեկտար տարածք, որից հավաքվել է 115943 տոննա բերք, միջին բերքատվությունը կազմել է 26.5 ցենտներ հեկտարից, որը նախորդ տարվա համեմատ գրեթե կրկնակի ավել է։ Նախորդ տարվա տարվանուն ժամանակահատվածում գրանցել ենք 12 ցենտներ հեկտարից։ Ցորենը 23468.4 հեկտար է հնձվել, 65068 տոննա միջին մերկատվությունը կազմել է 27.7, նախորդ տարվա 11.3 ցենտներ հեկտարից, գարին 17893.6 հեկտարից ստացվել է 46023.7 տոննա բերք Միջինբերքատվությունը կազմել է 25.7 ցենտների հեկտարից նախորդ տարվա 84-ի դիմաց եւ հաճարը 2413 հեկտարից հավաքվել է 4851 տոննա, բերք 20.1 ցենտների հեկտարից նախորդ տարվա 12.7 ցենտներ հեկտարի դիմաց։ Բերքահավաքի ենթակա մնացել է 461.8 հեկտար տարածք, որից 11.8 հեկտար Ասկերանի շրջանում, 450 հեկտարը քաշաթաղի շրջանում, հյուսիսային մասում իհարկե եւ Ասկերանի շրջանը լեռնային գոտիները։ Մինչեւ ամսվա վերջ եթե եղանակը թույլ տա, դրանք էլ կավարտվի։ Ընդհանուր առմամբ ինչպես է գնահատում այս տարվա բերքատվությունը։ Համեմատական կարգով բարձր կգնահատեի նախորդ իհարկե նախորդ տարվա հետ համեմատ սա մեր վերջնական հնարավորությունները չէ մենք հետագայում կձգտենք ել ավելի բարձր բերքատվության ցուցանիշների Ինչ եք կարծում, ավելի շատ եղանակային բարենպաստ պայմանները նպաստեցին բերքատվության բարձրացմանը, թե մշակման բնագավառում են փոփոխություններ կատարվել։ Ես կասեի, եղանակային պայմանները եւ իհարկե վերջին տարիներին վարվող քաղաքականություն, ասին գյուղատնտեսության ոլորտում համապատասխան քանակության պարատանյութերի ներկրումը եւ հողօգտագործողներին տրամադրումը, հետո տերևային սնուցիչների անհրաժեշտ թունանյութեր ակարի միջոցառումներ կազմակերպելու համար, նոր գառնանացան մշակաբույսերի ներդրումը այդ ամենը իրան արդյունքները տվեց։ Այս մոտ արձանագրված են նաև Եգիպտացորենը Բերքահավաքի մասին տվյալներ։ Ցանված 3228 հեկտար տարածքից արդեն իսկ հնձվել է հատիկի համար 38 հեկտար, որից ասկերան 30 եւ մարտակերտ 8 հեկտար, իսկ սիլոսի համար 193 հեկտար։ Հատիկի տաքանձված տարածքներից հավաքվել է 71.5 տոննա բերք, որից 60 տոննա Ասկերանի շրջանում եւ 11.5 տոննա Մարտակերտի շրջանում։ Միջին բերքատվությունը իհարկե ցածր է, Ասկերանում կազմել է 20 ցենտներ, Մարտակերտում 14.4, հիմնականում պայմանավորված է երաշտով այս տարի, ինչպես գիտենք, մայիս ասմավերջի սկսած մինչև այս վերջյան ձրևները հիմնականում տեղումներ չեն եղել, որոններ բացասաբար ազդելի հարկե բոլոր գառնացան կուլտուրաների ցանկատարածների վրա։ Ներկայումս մեկնարկել են խաղողի եւ տեխնիկական մշակաբույսերի բերքահավաքի աշխատանքները, որոնց նախնական արդյունքները ներկայացնելով Վիլեն Ավետիսյանը հավաստիացրեց, որ մասնավորապես ծխախոտի իրացման առումով տնտեսվարողները որևէ խնդիր չունեն, իսկ խաղողի իրացման հարցում խոչընդոտներ լինելու դեպքում գյուղնախարարության կողմից կցուցաբերվի ոլորտը կարգավորող համապատասխան միջամտություն։ Թենիս խաղողի բերքահավաքի տվյալներ, ճիշտ այս պայդրությամբ մենակ Մարտունու շրջանն է տվել, Սեղանի սորթի խաղող է հավաքվել, 35 հեկտարից հավաքվել է 630 տոննա, միջին բերքատվությունը կազմել է 180 ցենտներ հեկտարից։ Սա շարունակական է իհարկե արդեն սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին տվյալները կթարմացվեն եւ կփոփոխվեն։ Ծխախոտի առումով այս տարի ցանվել է 156.8 հեկտար, ծխախոտ, որից 48.3 հասկերանի շրջանում, 7.5 մարտակերտի եւ 101 հեկտարը մարտունու շրջանում։ Այսօր ադրության բուրանոն բերքահավաքի տվյալներ տվել են հասկերանի շրջան 15 հեկտարից եւ մարտունու շրջանում 9.5 հեկտարից։ Համախառը բերքը կազմել է 3.1 տոննա Ասկերանի շրջանում եւ 9.6 տոննա Մարտոնո շրջանում։ Միջին բերքատվությունը 2.1 ցենտներ Ասկերանի շրջանում եւ 11 ցենտներ հեկտարից Մարտոնո շրջանում։ Նշենք, որ ծխախոտի տարածքներից բերքահավաքը գրում է նույնպես շարունակական բնույթ եւ միավոր տարածքից համախառն բերքը կավելանա, ասենք, ընթացքում եւ վերջնական արդյունքները պարզ կլինի, երբ վերջնական ցերկավակը իրականացնեն։ Ինչպիսին է իրացման հարցը թե խաղողի, թե ծխախոտի։ Ծխախոտը իրացման խնդիրները լրիվությամբ լուծված է, քանի որ ծխախոտի մթերման հարցով զբաղվում է մասիս տաբակո ընկերությունը, համապատասխան չորանոցները տեղադրված են Ասկերանի շրջանի Իվանյան գյուղում եւ կառուցվում է նաեւ Մարտունի քաղաքում։ Պայմանագրային հիմունքների վրա մթերում է մասիս տաբակո ընկերության կողմից, ասենք ծխախոտի արտադրությունը ուղղությամբ մասիս տաբակո ընկերության հետ պայմանավորված է եւ համապատասխանած է։ Իսկ խաղողի իրացման հարցում հնարավոր է, որ դժվարություններ խոչընդոտներ լինեն։ Այս բարդությամբ, քանի որ դեռ սեղանի սորտերն են հավաքում, որը հիմնականում վաճառվում է քաղաքի շուկաներում, դեռ տենց խնդիր չկա, երբ արդեն կգա տեխնիկական սորտերի դեր քաղաքի ժամանակահատվածը ելնելով շուկայական իրավիճակից պայմաններից արդեն այնտեղ Երևա պետք է միջամտել, թե չէ։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ já tô mais show. սրտից չլսես Երբ ուշանում է մի օր Ես շատ եմ տխրում Իսկ երբ գալիս է խինդով արպենում Իմ կենքի մի նոր գույն տվեցնա Իմ օգու մի նոր ուրախ եւ բարձր դրամատրությամբ կարծիք հաղորդաշարն է։ Մեզ կարող եք լսել երկուշաբթից ուրբաթ 15-ից 20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Նոր ուսումնականում իր դռները կբացի Շուշիի Եզնիկ Մոզյանի անվան արհեստագործական ուսումնարանը։ Այսօր դուք կլսեք Անահիտ Միրզյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է ուսումնարանի ընդհանուր տնօրենի օգնական Իզա Նազարյանի հետ։ Դարձիր աշկերտ շենացրու երկիրդ նշանաբանով նոր ուսումնականում իր դռները կբացի Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանը։ Շենացող զարգացող երկրում արհեստագործական ուսումնարան ունենալը, որտեղ կպատրաստվեն բարձրակարգ մասնագետներ, լուսավոր հեռանկար է տասնյակ պատանիների համար, առավել ևս որ լուծում է թե կացության, թե ուսման, թե աշխատանքի հարցերը։ Զրուցակիցս ուսումնարանի ընդհանուր տնօրենի օգնական Իզա Նազարյանը, ով արդեն 4 ամիս է բնակվում եւ աշխատում է Արցախում, խոստովանում է, որ այնքան էլ հեշտ չէ վերացնել պարտադիր բուհ ընդունվելու կարծրատիպերը, սակայն իրենք ամեն ջանք գործադրում են իրազեկելու ծնողներին, որ ուսումնարանն ավարտած իրենց երեխաները հետագայում լավ մասնագետներ դառնալով բավական մեծ հեռանկարներ ունեն թե ուսումը շարունակելու, թե ֆինանսապես կայունանալու համար։ Ջերմային ցանցերի եւ ջերուցման համակարգերի մոնտաժում եւ վերանորոգում սանիտարատեխնիկական սարքավորումներ, հարդարման շինարական աշխատանքներ ու շինարամոնտաժային վերանորոգման աշխատանքներ մասնագիտություններով ուսումնարանում սովորելու են 60 աշկերտներ։ Առաջարկում եմ լսել մեր զրույցը։ Իզանախ ուրախ եմ ձեզ ողջունել կարծիքի տաղավարում եւ առաջինը ինչից կցանկանայի սկսել ձեր խիզախումն է Հայաստանում, Երևանում թողնել ամեն ինչ եւ տեղափոխվել Արցախ աշխատելու։ Ինչպես սկսվեց այդ ամեն ինչը, երբ ու գաղափարը առհասարակ Արցախում աշխատելու։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ամեն ինչ սկսվեց 2014 թվականի նոյեմբերին, երբ ստացա աշխատանքի առաջարկ, որոշեցի դիմել։ Ճիշտ է, երկար մտածեցի դիմելուց առաջ, բայց դիմեցի, որոշ ժամանակ հետո ստացա դրական պատասխան։ Առաջին փուլը իրենից ներկայացնում էր վերապատրաստում Ֆրանսիայում, իսկ երկրորդ փուլը նախատեսում էր արդեն վերապատրաստման հիման վրա ձեռք բերած հմտությունները գործարկել Արցախում աշխատանքի մեջ։ Նախնական պայմանավորվածության համաձայն այն հաստիկը, որի համար դիմել էի, նորաբաց ուսումնարանի գլխավոր տնօրինի օգնականի հաստիկն էր եւ արդեն ապրիլ ամսին տեղափոխվեցի Արցախ։ Իդեպ ողջունելի է փաստը մանրամասն ենք ունկնդիրների համար, որ Արցախում Շուշիում ունենալու են արհեստագործական ուսումնարան, որտեղ պատանիները սովորելու են եւ արդեն մենք շինարական աշխատանքներում ունենալու ենք տեղում պատրաստված վարպետներ, մասնակիցներ մասնակետներ եւ կարիք չի լինելու մասնակետներ հրավիրելու, ինչը շատ ողջունելի է եւ ոչ միայն աշխատանքով կապահովի տեղի ներուժին, այլ նաեւ մի կարևոր փաստ, որ Արցախում այնուամենայնիվ պետք են ոչ միայն բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ավարտած մասնակետներ, այլ նաեւ շինարական աշխատանքների մասնակետներ։ Ինչպես է ընթանում աշակերտներ հրավիրելու, ներգրավելու այդ գործընթացը։ Հեշտ է, դժվար է, հեշտ են համաձայնում սովորել առհասարակ տեղեկացնելու այդ գործընթացը բավականին ակտիվ է։ Մի քիչ պատմեմ երևի ուսումնարանի մասին։ Հայ-ֆրանսիական ուսումնարանը Եզնիկ Մոզյանի անվան այն բարերարի, որի կտակած գումարով կառուցվել է ուսումնարանը ու այժմ շինարական աշխատանքները մոտենում են ավարտին։ Ուսումնարանը իրենից ներկայացնում է ֆրանսիական նմանատիպ ուսումնական հաստատությունների նման ուսումնարան նրան, ինչը ենթադրում է հերթագայությամբ ուսուցում, դա մեկ շաբաթ ուսումնարանում, երկու շաբաթ շինարարությունում համակարգն է, որը եւ Կանադայում եւ Եվրոպայում լայն գործածում ունի Այսինքն ոչ միայն սովորում են, նաև սովորածը կիրառում են։ Այո, փորձ են ձեռք։ Ու ոչ միայն կիրառում են պրակտիկ աշխատանքներում, որոնք համարվում են մեզ մոտ արդեն ուսում, այլ աշխատանքի մեջ են օգտագործում եւ դրա համար վարձատրվում են, այսինքն համարվում է լիարժեք աշխատանք։ Տեղեկացման համար մայիս եւ հուլիս ամիսներին եղել ենք Արցախի 7 շրջաններում եւ Սյունիքի մարզում, Հայաստանի դեռահասները ցանկանում են սովորել, ընդհանրապես գաղափարունեն, ինչ է իրեն սպասում, ինչ մասնակետներ են դառնալու։ Իրականում շատ դժվարությունների հանդիպեցինք, քանի որ եւ շրջաններում, եւ Սյունիքի մարզում նույն խնդիրներ, որ ծնողների մոտ կա մտածելակերպ, որ անպայման իրենց երեխան պետք է բարձրագույն կրթություն ստանա ու մի ցեպակաս այդ կարծրատիպերը կոտրելու համար փորձեցինք լավագույնս բացատրել եւ հասկացնել, որ նախնական մասնագիտական կրթությունը իրենից ներկայացնում է է շատ մեծ հնարավորություն հետագայում սովորել վարչական ուսումնական հաստատությունում, բայց ունենալ արդեն պրակտիկ փորձ։ Կոնկրետ մեր ուսումնարանը տալիս է հնարավորություն 3 տարվա ընթացքում ձեռք բերել այնպիսի գիտելիքներ, որ եթե ավարտել հանրակրթական սովորական դպրոցը 12 տարին, նույն գիտելիքներով չէր որ ավարտելու էր։ Այսինքն, եթե երեխան ուզում է դառնալ ինժեներ, իսկ մեզ մոտ սովորում է ջերմաէներգետիկա եւ սանտեխնիկա մասնագիտությունը 3 տարվա ընթացքում նա ամբողջ մասնագիտության մանրամասներով ամեն ինչին տիրապետում է, հետո սովորում է արդեն այն ինչ ինքը սովորել է մոնտաժել, այդ սարքավորումների էությունը, իրենց աշխատանքը ամբողջովին ծրագրավորումն ու պրոյեկտը կարողանալու է ինքը անել, երբ որ արդեն սովորի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում։ Մենք այժմ ունենք արդեն համագործակցություն, որ 3 տարի սովորելուց հետո երեխաները կկարողանան ընդունվել Երևանում գտնվող հայ-ֆրանսիական ինժեներական բարձրագույն դպրոց, որտեղ կա այդ ֆակուլտետը, եւ հավատացած ենք, որ մեր շրջանավարտները լավագույնս կկարողանան բարձր պահել ԵՄԱՈ-ի պատիվը ու ապացուցել ապացուցել, որ իրոք նախնական մասնագիտական կրթությունը շատ ավելին է, քան այսօր գնահատվում ու տեսնում են մարդիկ։ Այսինքն զարգանալու հնարավորություն ունեն նաև ավելի մեծ գիտելիքներ ձեռք բերել, հետագայում նեղ մասնագիտություններ եւ այլն։ Նեղ մասնագիտականի հետ կապված, քանի որ մեզ մոտ կրթությունը 3 տարի է, ես բացատրեմ, մի քիչ վերցրել ենք ֆրանսիական կրթական համակարգից ինչը ենթադրում է 2+1 համակարգ, 2 տարվա ընթացքում մասնագիտության բոլոր հմտություններն ու գիտելիքները տրվում են աշկերտներին, որից հետո երրորդ տարում տալիս են հնարավորություն կամ աշկերտը ընտրում է նեղ մասնագիտականով շարունակել իր մասնագիտությունը կամ չշարունակել ուսումը, գնալ շինարարություն, աշխատել շինարարությունում, 1 տարի, 1 տարուց հետո վերադառնալ ուսումնարան հանձնել ատեստավորման քննություն եւ ստանալ դիպլոմ։ 2 տարի հետո տալիս ենք վկայական, որ նա ԵՄԱ-ու 2 տարվա ուսումը ավարտել է արդեն եւ 3-րդ տարին դա ստացվում է շինարարական փորձաշրջան, որ նա արդեն պետք է մտնի աշխատաշուկա։ Չնայած մեզ մոտ ուսուցումը առաջի տարվա առաջի շաբաթվանից ստացվում է արդեն փորձաշրջան, քանի որ գնում եւ աշխատում են երեխաները եւ դրա համար վարձատրվում են։ Վարձատրման համակարգը մի քիչ բարդ է, քանի որ կապված երեխաների տարիքի հետ աշխատանքային օրենսգիրքը պարտադրում է, որ մինչև 16 տարեկանների աշխատանքը պետք է սահմանափակված լինի մեկ շաբաթվա մեջ 24 ժամ կտրվածքով։ Այսինքն ստացվում է, որ աշխատանքային օրենսգրքով օրական 4.5 ժամ մաքսիմում։ Բոլոր իրավական կողմերը պաշտպանել ունենալու ենք պայմանագիր մեր ծնողների, աշկերտի եւ ընկերության միջեւ, որտեղ մենք պետք է աշխատեն, քառակողմ պայմանագիր, որտեղ բոլոր մանրամասներն երեխաների աշխատանքի գրանցված կլինեն եւ ոչ մի խախտում մենք ինքներս կհետևենք, որ թույլ չտրվի։ Այսինքն երեխաների շահագործման մասին խոսք անգամ գնալ չի կարող։ Փաստորեն մեր դեռահասների համար բավական լայն հորիզոններ են բացվում։ Մնում է ընդհանրապես օգտվել այդ հնարավորությունից եւ որակավորված մասնակիցներ կլինեն, ովքեր կբավարարեն տեղի պահանջարկը։ Հիմնական նպատակներից մեկը Արցախում, հենց Շուշիում ստեղծել ուսումնարանը, դա է եղել, որ շինարարությունը չընդհատվող գործընթաց է Արցախում ու այն փաստը, որ շինարարական ընկերությունները ծախսում են մեծ գումարներ, բերելով Հայաստանից այլ տեղերից մասնագետներ, ծախսելով գումար նրանց կացության համար, նրանց սննդի համար, այսինքն բավականին մեծ գումարներ են ծախսվում, որ դրսից վերվի մասնագետ ու արվի աշխատանք։ Ինչի, եթե կարելի է ունենալ այստեղ որակյալ մասնագետ, չծախսել այդ գումարը, այդ նույն գումարը տալ այստեղի մասնագետին, որ այստեղի մասնագետը կարողանա պահի իր ընտանիքը։ Հիմնական նպատակներից մեկը դա է եղել, որ Արցախի երիտասարդությունը, ինչքան էլ որ հայրենասեր լինի, 4-րդ դասանից չմտածի ռազմական ուսումնարանի կամ սահման գնալու մասին, որովհետև հիմա խաղաղություն է, ինչքան էլ հրադադար լինի ու հուսով ենք, որ պետքա շինարարությամբ ու նոր բան ստեղծելով առաջ գնանք, ոչ թե մտածենք ոնց անենք, որ պատերազմ չլինի։ Շնացնենք։ Այո։ Իզա դուք բավական ոգեշնչված պատմեցիք մասնագիտական կողմի մասին ձեր Արցախ գալու, իսկ ես կցանկանայի նաև մեկ այլ կողմից, ասենք մեծ քաղաքում ապրած մարդու տեսակետը Արցախում ի՞նչն է ամենա դժվարն ու ամենա առանձնահատուկը։ Ամենադժվարը հարմարվելը, սկզբում լռությանը, հետո մարդկանց, բայց ավելի շատ դժվարությունը երևի թե կան մեր ոչ թե քաղաքի կամ Արցախի մեջ, այլ զուտ անձնական հարցեր, որ պետք է կարողանալ լինելով ընտանիքի մարդ, համակերպվել այն մտքի հետ, որ պետք է ապրել մենակ ու աշխատանքի մեջ Ճիշտ է, շատ դժվար է իրոք թողնել մեծ քաղաքը, շրջապատը, ընկերներին, ընտանիքը։ Հիմա հաստատ կարող եմ ասել շատ ջերմ ու լավ ընդունելություն եմ ստացել բոլորի կողմից։ Միակ դժվարությունս երևի թե շփման հարցն է, որ մի քիչ էլ երևի բարբարը կարողանամ լավ ընկալել։ Բայց մի տեխնիկ է բացահայտենք, դուք արմատներ ունեք Արցախյան։ Արցախյան արմատները երևի թե 2-3 բարեկամ, որ առաջին ամիսներին շատ աջակցեցի մենակ չմնալուն, որովհետև շատ-շատ դժվար էր սկզբում։ Շատ օգնեցին նաև գոլեգաներս։ Չի ասի շատ, բայց կասեի լավ ընկերներ ունեմ։ Գնահատում եմ իրենց աջակցությունը ու իրոք երբ որ տեղափոխվեցի, նույն զգացողությունները չունեի, ինչ որ ունեմ հիմա։ Հիմա ավելի վստահ եմ, ամոզված եմ ավելի շատ Արցախում։ Վերջերս սոցիալական ցանցերից մեկում գրեցի ինձ պաշտպանված եմ զգում Արցախում անգլերեն ու պատասխանն եղավ անհավատալի է, որովհետև սոցիալական ցանցը գրում է Ադրբեջան, չի գրում Արցախ։ Ասացին մի տեսակ անհավատալի է, որ գրել եք Ադրբեջան ու ձեզ պաշտպանված եք զգում։ Բացի հավատացեք, Արցախից ավելի պաշտպանված ինձ ոչ մի տեղ չեմ զգում։ Ու իրոք այն կարծրատիպը, որ մարդիկ մտածում են Արցախում անվտանգ չէ, ես եկա ու համոզվեցի, որ դա այդպես չի։ Ինչքան գնացինք սահմանին ավելի մոտ, այնքան ավելի համոզվեցի, որ շատ ավելի լավ եմ պաշտպանված, քան երբևիցե։ Կցանկանայի իմանալ Արցախին անծանոթ մարդուն առաջինը ինչ կասեիք, ինչպիսին է Արցախը բացահայտելու ենթակա, որովհետև առաջին հայացքից բնությունը տեսարժան վայրերը եւ այլն եւ այլն, բայց բացահայտման ենթակա մարտիկ են ու մշակույթը, որ չի կարելի գալ, տեսնել մի երկու տեսարժան վայր, կազմել կարծիք ու գնալ։ Հաստատ արժի գալ, մնալ մի ամիս, երկու ամիս, Հավատացեք, Արցախը իրոք հայկական Շվեյցարիա վրացում են։ Այդպես է ուղղակի պետք է մնալ ու զգալ, որովհետև եւ ոթը, եւ բնությունը, եւ մշակույթը ու ամենակարևորը մարդիկ են, որ Արցախը Արցախ են դարձնում ու նույն մարդիկ են, որ ուժ են տալիս, որ պաշտպանված կաս։ Շնորհակալություն Լիզա, հաճելի անկեղծ զրույցի համար։ Ձեզ հաջողություններ։ Հուսամ Արցախը ամեն օր նոր բացահայտումներով կներկայանա ձեզ։ Շնորհակալ եմ, հուսամ։ Ակնկալիքները կարդարանան։ Սեփական ձեռքերով կառուցել, վերանորոգել նշանակում է ապացուցել, որ երկիրը խաղաղ է, զարգանում է եւ բացի այն, որ ունի հրաշալի բնություն, ունի նաեւ շենացնող մարդիկ, ովքեր մարտի ժամանակ զինվոր են, խաղաղության ժամանակ շինարար։ հիշեցնենք հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, կարծիք հաղորդաշարն է եթերում։ Օրվա մեր հանդիպումը ամփոփ են կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Էմիլ Կոխերը, շվեյցարացի վիրաբույժ Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի եւ բժշկության ոլորտում, Հուլիան Պրոկտերը, ամերիկացի հայտնի օճառագործ, Հանս Կրեբսը, գերմանա-անգլիացի կենսաքիմիկոս Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի եւ բժշկության ոլորտում, Ֆրեդերիկ Ռոբինսը, ամերիկացի վիրուսաբան Նոբելյան մրցանակակիր, Լեոնարդ Բերնստայնը, ամերիկացի կոմպոզիտոր, դիրիժոր, Հերբերտ Գրյոմերը, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելամրցանակակիր, Գեորգի Դանելյան, վրացի եւ ռուսաստանցի կինոռեժիսոր։ Շոն Կոներեն կինոյի եւ թատրոնի բրիտանացի ամերիկացի դերասան պրոդյուսեր, Մարգարիտա Տերախովան, ռուս դերասանուհի, Կլաուդիա Շիֆերը, գերմանացի թոփ մոդել։ անկում կերանի է, բախշեմ կյանքս կեզ վարաբար Hakan aç